u nešto mimo islama osim onoga kome se i nakon dokaza svidi zavuda من أول السطر أول من بدل دين إبراهيم هو عمرو ابن لحي الخزاعي zapišite to je Amr ibn Luhaj ibn Luhaj Luhaj al-Huzai dovoljno, dovoljno dovoljno, dovoljno samo عمرو بن لحي وهذا الرجل كان ذهب إلى العراق مثل السياحة هذه فوجدهم يعبدون أصناما هناك فسألهم ما هذه قالوا نستمطرها فتمطرنا ونستسقيها فتسقينا فأخذ منهم تقريبا مناه بحيرة بحيرة آه. taj čovjek Amr ibn Luhaj je živio u Mekki. Mi znamo da raniji poslanici nisu dolazili s silom čovječanstvu, nego su dolazili samo narodu ili narodima. Nisu čitavom čovječanstvu. Tako je bilo i sa vjerom Ibrahima a.s. Bila je ostavljena u haramu. Kao što je Adamova a.s. vjera bila u njegovim potomcima sve doba Nuha a.s kada su ove generacije izmijenile sa kipovima. Tako i vjera Ibrahima, alaihi je ostala. Tako da nas ne začudi što je u Iraku tada bio širk. Irak je bio izvan dave Ibrahima, alaihi Pa je ovaj Amr ibn Luhaj tamo gdje je bio tevhid u Mekki, dokinuo tevhid kada je otišao u Irak i vidio tamo veliko kipa koga narod kome, koga narod tavafi i dovi. Pa je molio, pitao šta je ovo? Kažu, ovo nam je Bog, tražimo od njega kišu pa nam spusti. Tražimo od njega mese, da nam oprosti pa nam oprosti. Da nam pokloni porod pa nam pokloni. Pa mu se to svidilo i zatražio je od njih da mu daju jednu kipa koga je donio kabi i to se onda s pomoć šeitana, jel? Jel? svidjelo bolesnim srcima koja su već sustala od Tevhida Ibrahimova pa je udaren temelj širku kod Kabe u Meki i malo pomalo zatirana vjera Ibrahima šta vidimo ovdje? vidimo da dok postoji Tevhid tamo gdje je bio ne smeta što je širku u Iraku ali kad kažemo da je dokinuta Ibra Ibrahimova vjera kada je tamo gdje je centar nestalo. Tako isto što postoje budisti u Tajlandu nije opasnost. Međutim, opasnost je kada se promijeni šta? Islam. Jer ako Islam bude dobar, doći će i tamo tevhid. Međutim, ako se taj motor pokvari sam u sebi, oni još ne stignu. E sada, pogledajmo što se tiče nas muslimana. Koliko je toga u islamu izvinjeno? Koliko je islama danas postalo? Koliko danas islama postoji? Koliko su danas e, šeitani i filozofi napravili ideologija, jalavi ideologija, koja i dalje noć govore o islamu. I dalje naš govore o islamu. Šta je tu? To je dešavanje sa islamom kao se dešavalo tamo. Da se islam unutar sebe ne sposobi. Buharija bilježi riječi poslanika sallallahu alaihi sallam da je vidio Amra ibn Luhaja u Džehennemu vuče svoju utrobu za sobom znači utroba izvan njega se prži on je prvi koji je promijenuo vjeru Ibrahima on je prvi koji je promijenio vjeru Ibrahima vjerojatno kada je došao u Meku tvrdio je da je to njihova vjera da je to vjera Ibrahima znači ovaj hadis kod Buhari je dokaz da je imenom i prezimenom Amr ibn Luhaj prvi koji je skrenuo sa Tevhida i počeo ljude da odvrća sa Tevhida na kome su bili poslije Ibrahima alaihissalam Ne, كان عبادة القبور كيف؟ عبر غير الشيطان أيضا ساعة ممكن يكون عنوان يعني عنوان أو سطر جديد ما يريد شيطان واسبلتكي nevođenju na širk pa nastavite dalje kada je kada je iblis šeitan vidio da muslimani neće da robuju u kipovima poslužio se varkom i, poziv, i pozivao ih u drugu idolatriju ili u, dru, u drugi širk ili širk druge vrste u širk druge vrste šta mislite zašto nije mogo Iblis da navede muslimane na idolatriju da ne bi se vi mučili zbog toga što je mjesto idolatrije u islamu je sve više jasno jer i slikom i riječu Resul sallallahu alaihi wasallam je šta sa tevhidom porušio kipove i usmjerio ljude gdje ka vjerovanju u Boga koga ne vidimo a? koga ne vidimo ne možemo ga vidjeti jer ne bi bio Bog da ga možemo mi opet vidjeti omeđit ne bi bio Bog e sada kad god počne bilo kome umetu da to govori, kaže, ne, ne, ne, ne, Resus, šta je drugo radio? Šta je drugo radio, nego narod je bio na širku sa kipovima, pa on to porušio. Tako da je nemoguće sa ove strane. Nego, kada neko umri, a, pa ga više ne vidimo, njegova duša sada živi, kreće se po nebesima, šta li to ona sve može, Allah mu Tako da je sada okrenuo i čemu? činjenju i da činjenju dove i vjerovanju da mogu, ne znam, evlije. Da mogu jel, vlasnici eh, turbeta, kaburova, da mogu izliječiti, da mogu spasiti, da mogu zlo od, odgnati, da mogu kod Allaha intervenisati. Šta je to, braćo? Širk. Pa zapišite. Znači, smo rekli, pošto nije uspio da odvrati umet Muhammeda s.a.v. da i vrati ponovo na idolatriju, pozivao je u drugi vid širka. A to je a to je obraćanje turbetima moleći vlasnika turbeta ili kabura da im učini ono što ne mogu zarez što može samo Allah dželle Đelešanu toliko obraćo ovo svatite, razumite i naučite dobro a nastavit ćemo hvala sljedećim časom Mi vam napominjemo i da bi imali opravdanje, da bismo znači bili čisti, već vam sad napominjemo da koliko ne budete radili, nema svrhe zaista. Ako počnemo ovako prvi dan, kako se otegnu te kad vas stvari nakupe, kad vam bude teško, još ako šeitan proradi i tako da ne budemo preko sutra preko sutra imate petak da će Allah to je malo a ne budete znali onda ćemo morat da nešto uradimo morat da nešto uradimo da stanje popravimo sam do tarik pište šetan je ljude navodio na obraćanje mrtvima u zagradi dobrima obećavajući im mjesto kod Allaha preko njih i posredstvom njih koje ne mogu postići od Allaha direktno Fajalahum ma kanu yaf'alunahu min qabl ma'a al-asnam yaf'alunahu ma'a al-qubur as-salihin. tako je na vješt način uzeto mjesto kipova ranije, ranije mjesto kipova i uloga kipova i stavljeno ili ponuđeno kaborovima i dobrima. Znači ono mjesto koje su imali kipovi kod mušika sad je pripisano kaborima. Jer kipovi isto nisu obožavani zbog toga što oni daju kišu i ostalo. Nego su oni bili posredstvo, kako su mušici vjerovali, kod Allaha. Posredstvo, posrednici njihovi kod Allaha. Pa im je prikazao krivim prikazao krivim neke istine u ajetima da bi učvrstio na toj zabludi na primjer ajet Allahovi evlije, Allahovi prijatelji ne imaju straha i ne, ima, ne treba se žalosti. Ovo je ajet jasan, međutim oni su razvukli daleko njegovo značenje i po njemu trebalo bi da znači da evlije za koga, on, koga oni proglase za evliju kod Allaha Đelešanu može sve i može svakome naći dobro mjesto i može svakoga sačuvati vatri a ajet ne kaže to ajet kaže da svakog vjernika jer svi su vjernici Allahovi prijatelji i miljenici da za njeha ne ima straha kod njega ne te treba da se žalosti Evo, ja ne znam, to kula, odložite olovke da objasnim. Zlo je prošireno kada bi čovjek otišao u islamski svijet takozvani ili arapski svijet u Šam ili Egipat ili bilo gdje u Irak ili Tursku u Pakistan bilo gdje vidio bi unutar mesčida kabrove i vidio bi koliko govoćte mušrika koji obožavaju te kabrove iako klanjaju pet vaktova kada uđu predaju se njemu glade ga po dan klanjaju mu se, tavafi oko njega, klanjaju mu dva rekiata i tako dalje. Malo gdje ćete naći mesđid da je izgrađen, da je napravljen po sunnetu da nema u njemu tog zla, tog širka ili te novotarije. Nisi stali samo na tome, nego su postavili čitave zakone i pravilnike na koji način se ponašati prema tim turbetima i tim sahibima kabura pa postoje čitave škole ili pravci tarikati koji veličaju ovog ili onog evliju traže od ovog ili onog meded traže od tog ili tog gausa gausa spasioca svemira upravljača svemira pa su čitava pravila kojim se danom dolazi šta se čini, kakav je ritual kakve su riječi šta voli taj veli i šta ne voli taj veli i tako da. Antum. Kod nas je poznat mevlud poslaniku sallallahu alaihi wasallam, to je narođenje poslanika sallallahu alaihi wasallam, iako to nije naredio niti Kur'an ni sunnet, a zabranje nam je u, u vjeru uvoditi obrede ili adete koji ne imaju osnovi. A u tom tamo svijetu, kog smo spomenuli, postoje mimo mevluda poslanika sallallahu alaihi wasallam, mevludi i blagdani i proslave za svakog njihovog velikana za svakog velikana kog su proizveli u neki od činova evlijskih kod njih pa ti mrtvaci Allah Želešanov zna kakav je njihov hal i gdje su bili od upute i gdje su, na kom su mjestu kod njega međutim kod njih traži se od njih ono što se traži samo od Allaha tabaraka oca pa onaj ko ne može roditi djecu treba da le taj taj dan tom i tom i uradi to i to žena koja ne može roditi treba otići drugom ako su djeca bolesna treba i otići tu ako djeca ne mogu spavati tu ako su slabe sa, sa inteligencijom i znanjem tu i tako dalje te eh, potrebe se često ne kazuju samo dovama i ne kazuju se samo obraćanjem riječima nego ima dan recimo kao četvrtak gdje napišu svi svoje potrebe i bace kraj turbeta toga vlije pa će on kasnije to rastaviti i rješavati im probleme udovoljavati njihovim potrebama ne uzbili nego narodi koji ne znaju arapski jezik hoće da nauče vjeru pa studiraju i idu zijarete na hađi tako dalje i kao što odu kabi red je da svrate nekom od evlija kaburu Huseina, kaburu Bedevije kaburu ovog ili onog tako da se vraćaju Turci, Bošnjaci Albanci Čerkezi koji god hoćete Af Afrikanci sve dole rase od Nigerije do, do, do Tanzanije i vraćaju se sa svim tim što su ga vidjeli a ko je agilom u današnje vrijeme kada se pravi islam proganja kome se smije dozvoliti da se čuje njegov glas upravo su ti jer kada ti imaju promocije i svoje ceremonije onda po 30 kamiona policije čuva tu proslavu kad u Egiptu kod Huseina sviraju derviši onda je po 30 kamiona policije spremno sa palicama i sa pancirima što štitovima da ne bi ko nazlio jer treba da takva slika se prikaže kako ljudi samo zikre ne zanima ih koliko je bludnica došlo ne zanima ih šta se radi od kamate šta se radi sa krvi muslimanski nije bitno bitno je da, da oni plaću kad, kada spomenu poslanika to je bitno i da im je to savisla tako da je postao znači pobožnjak izvan arapskog svijeta postao je derviš nije samo derviš u tome da čini zikr kako nije propisao islam i da gleda pobožnost u nekim stvarima kao što je skromno življenje ili nošenje izderane odjeće nego se otišlo u akidu u akidu izbrisao se tevhid nadanje samo od Allaha tabarak traženje samo od Allaha tabarak obraćanje samo njemu nego se sada obraća nekom pričem Allah Želešanu o njemu imamo samo lijepo mišljenje ovo se nameće jedno pitanje kakva je razlika između čovjeka koji traži kišu traži kišu moli za kišu šehida dođe u njegov kabri moli ga i čovjeka koji e, radi kao što je radio Amr ibn Luhaj kada je poučen od naroda mušičkog da oni mole ekipa za kišu pa im spusti kišu kakva je razgled između ovog i ovog ni jedan ni drugi nisu kadri da to učine i jednom i drugom je to pravo Allah tabaraka ta'ala uskratio i zabranio nam da to od njih tražimo nisu stali ni tu u rješavanju potreba pojedinaca nego čak sav svemir sav svemir, sav kosmos sa njim upravljaju po njima kutbovi takozvani kutbovi četiri kutba nad njima je jedan gaus zatim oni imaju za svaku za svaki kontinent po sedam svojih i tako dalje i oni stalno postoje kada Allah jednog uzme moraju ostati drugi na zemlji ove stvari nisu jasne u svoj njihovoj dubini i širini nisu nam jasne međutim tek kada počnemo da liječimo tu bolest vidjet ćemo da je ona zaista da ona postoji pa počnite da pozivate sufiju tevhid vidjet ćete da je taj čovjek da ga je sufizam zaista rasturio da za njega nema ni jednog dokaza niti ima početka gdje možemo početi startovat jer za njega ne zna se ko je šta ha evlija ha, ha bludnica <laughs> ne znaš ti Allah znaš Pa šetan, ovaj šetan, kaj šetan je odbio da, da ikom seđu čini sam Allahu, jer je on najveći mu ehed, vi nikom nije, on je odbio, nikom neće samo Allahu, nije ti o Adamu seđdi. Sad sada meleki. A mi smo to, ne znajući, u ilahijama, upravo taj širk veličali. Pa poslušajte, Anwarul Husseini, Gauthu se kalein. Gauth je izbavljač. Gauth je izbavljač. To je taj koji upravlja svime, on je nad kutpovima. Gauf. Anwar Hussein. Zati Maulana Rufa'i, Ejdan, Gaus Sakalein. I on opet Gauf Sakalein, drugi Rufa'i. Na kraju, Meddad ja Rufa'i. Sjećate se kako eh, Suleiman Bugari na Ilahi oteže Meded ja Rufa'i. Maša Allah. Širk. Meded je pomoć, podrška. Meded, imdad, podrška. O Rufaj, izbavljaću dvaju svjetova, džina, džinskog svijeta i insanskog svijeta. Šta je ostalo Allahu tabaraka wa ta'ala? Šta je ostalo Allahu? Gdje, gdje smo zanegirali svakome nešto što pripada Allahu? I gdje smo to samo Allahu? Ne. وبعد ذلك ovim putem se otišlo još dalje otišlo se do obožavanja džina obožavanja džina pa tako onaj kome se desi problem a džini rade dobro na činjenju problema ljudima da se desi problem koji će ga prisilit da traži sa te strane pa ako ništa uhvatit će vime da ne ide a? mlijeko dok se ne pojavi problem da mora ići onima koji sa te strane rješavaju problem da ga priveže za to odmah će on od onoga koji kroji zapise odmah će mu pripisati nešto da zna sve svaki čovjek koji ode eh, tim ljudima misli da zna on sve o njemu jel ode da zna znači nevidljivo da zna gajb da zna nepoznato a sve to negira tevhid pa neko ko ne može, ne može da ima djece, žena tu smetju naprave oni naprave oni, zatvore joj zatvore joj ovaj, matericu kada sa čovjekom opći uđe u zatvore zbog čega? zbog toga što je sa njima stalno, što se nije zaštitila od njih i onda traži ona objavi joj neko, a, a, ima šeitanski prijateljica koja dok se poželi neće, ej draga ima šejh taj ta. Ko je taj šejh? To je šejh reda koji će reći nema problema inša Allah. Dođi ti, trebaš prinijeti žrtvu takog i takog ovna ili takog i takog pijetla da bude takvi da ima na sebi perušku tu i tu, da je te i te boje, težak toliko. Satare se čitav, dunja obajde i najde na kraju zatim čine zikr ibadet džinu šeitanski koji nema nigdje u islamu niti ga je činio iko od oni koji su slijedili put islama i zakolju onda taj kurban iz njene glave a vi znate da je ta krv nečistoća na njenu glavu zakolju a taj čin je upravo vjenčanje između žene i i džina i sad će imat djeci sad će imat djece sa džinom هم تقربوا به يعني انت وصل كذلك rekli smo da sva ta ceremonija u kojoj se oni zamaraju i prizivaju šeitane završava na kraju stanjem šeha kao da je šejh uspostavio kontakt došao do dereže na kojoj će sad on riješiti taj problem a u stvari on je dozvao džina kojem je pokazano da ova kao što mi zakoljemo bismillah tako je i ova žrtva učinjena radi džina i šeitan koji je ili džin šeitan svejedno koji je bio zatvorio matericu žene sad će je pustiti i bit će između, između nje i džina čin i rodiće a e. E. rodiće žena od čovjeka svoga desit će se e, odnos sa džinom ali rodiće od muža svoga jer sa ovim postižu nešto novo a šta je to navraćanje čitava mileta na, na to Jer zamislite da, da, da se desi da neko nije mogao imati djece, a? Pa neko rekao, ima imaće, nema problema. Samo toliko plati. I ima. Odakle bi ljudi dolazili? I šta ne bi sve činili u nedostatku vjere? I kod nas u Bosni nije se od toga čisto. Postoje ljudi koji se bave pisanjem zapisa, bilo za hajvana, bilo za insana a ti zapisi nisu ništa drugo do pisanje krivih slova nečega zapetljanog, nabacanog unutar njega ima svega ima i ajeta ima i brojeva ima i džinski imena ima da znam škorpiona zmija noževa, očiju i tako dalje. Kad to naučimo odma da su svi poslanici došli da se ibadet čini samo Allahu tabaraka wa ta'ala i da se božanstvo i veličina priznaje samo njemu, a šeitani žele raznim načinima, ostavljajući ljude bez poučavanja, zapošljavajući dunjaloškim poslovima, kao što vidimo ovog jutra na svakoj stanici su stotine ljudi odošli zbog Dunjaluka. Neće donijeti kući ni, ni triske, ali odošli. Da ih pozoveš sa onim što će im vječnu sreću pribaviti, da ih pozoveš da dođu, nemoguće je. Znači šeitan sa potrebama svakodnevnim, ljude je toliko zaokupio da ne znaju vjere i baš kroz te potrebe, kroz bolest djeteta, kroz siromaštvo, kroz ovo, kroz ono, natjeruje, natjeruje ljude, budući da ne znaju vjeru, da ne rješavaju to na propisan šarijaski način, natjerao ih je u širk. Pošto ćemo danas ako Bog da sa tevhidom, a vi napišite naslov vrste tevhida. Svatanje 14, svatanje koja trebamo ispraviti, 14. 14. stranica. Tu kod naslova napišite vidjeti 14. stranu svatanja. Ila sofikam. Do 17. Od 14. do 17. stranice. Tevhid, braćo, je podijeljen na tri tevhida i sa njima se tek razumije vjera. Jer bez, bez ova tri tevhida i zbog njihova odbacivanja učinjen je svak ko vjeruje u Allaha mu'minom svak ko vjeruje u Allaha mu'minom pa je dovoljno samo pita čovjeka vjeruješ u Allaha jer halas ti si mu'min vjeruješ u Allaha vjerujem halas ti si šta mu'min ne pita da li još u nekog vjeruješ pored Allaha i da li vjeruješ u Allaha jedinu i kako vjeruješ u Allaha jer na kraju Vjeruje li iblis u Allaha? Je li mu'min? I vjerovati kako je Allah Jelešanu naredio i čuvati vjeru da je što god ne, ne, ne kako bi ne dokine kod nas. Ne negira. To je ima. Allah Jelešanu u Kur'anu navodi primjere onih koji vjeruju u Allaha Jelešanu i priznaju da je on stvorio nebesa i zemlju, da on daje obskrbu, da on spušta kišu da on oživljuje i mrtvuje međutim dodali su Allahu tabaraka wa ta'ala i svoje laži neistine koje ne postoje dodali su Allahu tabaraka wa ta'ala druge druge u ibadetu i to je širk slučaj takav je sa kršćanima kada ih upitate vjerujete u Boga vjerujemo u jednog jednog kad uđemo dublje šta je Isa? Bog Bog Isa šta je to? to je širk takvi su mušici meke kada ih upitaš kaže ko je stvorio nebesa i zemlje reći će ti Allah ko stvara ljude i ko će joj živjeti Allah a što će vam ovi? a ovo su bogovi naši Proziva jednog Allah, a zaručini tolke bogove jednim bogom. Zar ćemo ostaviti bogove naše koje su obožavali naši preci? Hvala bogove naše. I tako dalje. Pa ćete naći čovjeka, vjeruješ u Boga? Vjeruje, sigurno vjeri. Pa što vam nije ovo vaše selo garantiralo? E, ima kod nas šehid njega čuva. Ima kod nas šehid. I nećete naći mjesta da to ne vjeruje. Ko to vjeruje? čovjek koji je u prvom safu smo bili u šedićima jedan lijep čovjek pomagao nam dosta kako je volen vas ovdje rekao bi izste jelo vas gađalo jes kaže ali ovo mjesto čuva pa ko čuva kaže ima taj i taj tako i tako umro tako rekao da nije taj što vas čuva Allah pa ko će kaže drugi ej a počinje od čega od čirka tako drugo mjesto u Ulišnjaku tamo o, o, imaju gori brda gdje, gdje je bila linija ja kaže odane nisu mogli dalje tu postoje šehidi tada i tada isto pitanje a, da nije Allah sačuo jeste Allah je sačuo znači svi vjeruju Allaha međutim nije tevhid braću Sva, svačega uz vjerovanje u Allaha se pomiješalo ovo o tevhidima od 14 do 17 stranice dobro pročitajte i razumite sutra ćemo vas pitati a ako Bog da radit ćemo onda kad vi uzmete ovaj uvod za sebe i upoznate se sa tim stvarima malo pitanja iz ovoga što smo radili odbrbač Alhamdulillah, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, još smo u akidi mi nastavljamo sa temeljima akide, korijenima akide a akida je od vjerovanja, ubjeđenja srca, a to je da ibadet mora biti samo Allahu Đalešanuhu iskreno i predano kao što veli uzvišeni suri Zumar i reci naređeno mi je da svoju vjeru posvetim samo Allahu Đalešanuhu i naređeno mi je da budem od predanih to jest da budem od muslimana ولازم تعلموا أن الكفار لهم أعمال kafiri isto imaju dobrih dijela ali ta dobra djela neće biti nagrađena niti će ih Allah Želešanu uzeti u obzir jer nisu imali vjere nisu imali vjere u Allaha Želešanu tevhida i nisu to radili radi Allaha Želešanu nisu djela bila izraz vjerovanja i pokoravanja Allahu Đelešanu u hadisu od Aisha radijallahu anha se prenosi da je pitala Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam o čovjeku iz predislamskog doba koji se zvao Abdullah ibn Judan pitala ga je a mnogo je, mnogo je taj pomagao ljude dijelio, hranio bio ljudima od koristi pa kaže da li će on imati od svojih dijela išta vidite kako je zanimalo a Aishu šta će biti sa dijelima ljudi ako ne budu vjerovali pa kaže neće biti ništa od Allaha od nagrade za ta dijela jer kaže nije ni jednoga dana rekao gospodaru oprosti mi grijehe na danu vjeri to jeste sa ovim se hoće nije imao akidu nije imao tevhid nije vjerovao u Allaha Đalešanu jer djela samo sa vjerom imaju koristi a onima koji ne imaju vjere bez obzira šta uradili djela će im biti razbacana i raštrkana neće biti nagrade za njih kao što uzvišeni kaže i kada pristupimo onome što su uradili i učinimo ga kao prašinu razbacanu kao prašinu koju je vjetar pokupio i razbacao je u svaki predio kad digne vjetar prašinu i zatim nestane joj traga tako njihova djela bit će na sudnjem danu međutim Allah Đalešanu će ih uništiti neće ih nagraditi Kjafirima Allah Đalešanu eh, nagrađuje djela na Dunjaluku pa ono što uradio od dobra Allah Đalešanu im da na Dunjaluku ako nekoga pomognu ako nekome oproste, ako urade nešto od hajir, od hajir dijela, Allah šanu im da nagradu na dunjaloku, da im zdravlje, da im još više imetka, da im djecu, da im komociju, da im rahatluk i tako dalje. Jer uzvišeni kaže i na dan kada budu oni koji ne vjeruju dovedeni pred vatru, šta će im se reći? Reći će im se potrošili ste vaša dobra djela na Dunjaluku to jeste narode za vaša dobra djela je otišla u, da, u, u Dunjaluku već vam data kad ste uživali uživali sam ta tu bija, kad ste sa njima uživali sa onim čim ste uživali u Dunjaluku to vam je bila nagrada za vaša dobra djela a danas ćete imati samo prezrenu kaznu i osjetite ono u što niste vjerovali osjetite džehennem u koji niste vjerovali to zbog toga što nisu vjerovali tako da vjernici brojni su oni među njima je i Omer ibn al-Khattab radijallahu ta'ala an koji kada mu dođe nešto od Dunjaluka povoj bi se da nije mu to nadoknada za dobra djela već na Dunjaluku to jest da mu nagrada nije ubrzana da za taj svoj namaz da za taj svoj ne znam sabr za, za to svoje što ima od imanskih dijela da nije mu stigla nagrada na Dunjaluku pa neće imati za nje ahiretske nagrade ljudi misle ako im Allah Želešanovu da široku na faku na Dunjaluku da je to od njega počast i da je to njihovo veliko mjesto kod Allaha Želešanu ali Allah Želešanovu ne daje ljudima svojim robovima Dunjaluku zbog toga što on ne vrijedi i ne želi da te ljude sa njim e, da, da je to reči upravo tako uzvišeni kaže i ostavite ih u do njihovo još neko vrijeme zar oni misle što i mi podpomažemo i podržavamo sa sinovima i metkom da im dajemo dobro mi samo iskušavamo to jest mi samo stepen za stepen propasti dajemo ali oni to ne osjećaju kama fulja je ktubune trebali ste ovo zapisati ovo smo govorili خير إن شاء الله بس ننهى العصر بيشتغل هذا آية إن شاء الله لا خلاص كيف لا ال- ال- الأخيرة دي المؤمنون من 54 20 prvi ajet je bio sura Ahqaf 20 sura Ahqaf sura Ahqaf 20 a drugi je bio sura Mu'minun من Kako? 54 56 54 do 56 والله تبارك وتعالى يقول أما إذا ما Allah Đelešanuhu nas uči takvo mjerilo treba da bude kod vjernika na svom dunjaluka pa kaže o suri Fejr se tiče čovjeka on je takav da kada mu damo nimete i počastimo ga kaže počastio me moj gospodar a uzvišeni kaže i da mabetalahu kada ga iskuša njegov gospodar sa nijemetima pa da da mu nešto od, od počasti a kada mu Allah Đelšanu suzi na faku kaže gospodar moj me ponizio gospodar moj me ponizio a ovdje uzvišeni kaže kada ga iskuša što znači da onaj kome Allah Đelšanu da sinove kome je da vile i tako dalje to kod Allaha dželle šanu nije nikakva počast jer Allah daje di, e, e, daje dunjaluk i onom kojeg voli i kojeg ne voli daje i poslaniku i faraonu ali daje vjeru samo poslaniku i sedbenicima to jest daje vjeru samo onima koje voli nimet vjere je nimet kog Allah dželle šanu daje onima koje kojima daje počasti ومن هنا بنفهم هذه الأمور to je pročito tamo نقول بقى treba da znamo da samo vjerovanje u Allaha samo vjerovanje priznavanje Allaha Želešanuhu nije vjerniku dovoljno da bude ispravan u vjeri u Allaha Želešanuhu nego treba da vjeruje samo u Allaha Želešanuhu da ne ima mu druga i da ibadet čini samo njemu znači vjerovati u Allaha a činite ibadet zatim kome god on hoće ili bilo kome uz Allaha Đalešanu negira vjeru mora biti vjerovanje u Allaha Đalešanu jedinog nikog drugog i činjenje ibadeta Allahu Đalešanu samo to je tevhid i zatim će vjernik tek biti mu'min ljudi koji priznaju Allaha Đalešanu njegovo postojanje i priznaju da on upravlja svemirom da sve uređuje da vrhuni nad svime da proživljuje i umrtvljuje i tako dalje a zatim ne priznaju dalje završavaju sa tim ti ljudi ne imaju potpuni iman niti imaju tevhid sa kojim je došao islam zato imaju nešto od vjere koje im nije dovoljno i pored toga su nevjernici pa su učenjaci podijelili te tevhide i te ljude koji tako vjeruju pripisuju im da imaju samo tevhid rububije tevhid rububije da priznaju Allaha Želešanu kao gospodara znači on je gospodar nebesa i zemlje priznaju mu to on spušta kišu priznaju mu on daje bilje i stvorenja životinje i do zadnje osobine ako priznaju na uzubila jer često ti zađu pa onda kažu da neko drugi isto može i dati zdravlje može i spriječiti smrt može dati život, dati dijete i tako da, tako da ti često zađu u to ali to priznaju makar da postoji Allah i da je on stvorio nebesa i zemlje ali im to nije dovoljno oni na kraju mogu imati samo tevhid rububije priznaju da je Allah jedan tvorac, nema drugog tvorca pored Allaha Đalešan. Ali, učinjaci idu dalje, na osnovu Kur'ana i sunneta, se traži da čovjek čini ibadet Allahu Đalešanu, jer je stvorio njega i sve drugo radi ibadeta. Da mu se robuje, da se njemu pokorava, kao što je prvi tevhid rubu bije vezan za Allahova djela gdje čovjek priznaje Allahu Đelešanu njegova djela da je samo on stvorio da samo on život daje da samo on obskrbio na primjer i druga djela tevhid uluhije drugi tevhid ili tevhid u ibada vezan je sada za ljudska djela e, ljudi koji vjeruju Allaha Đelešanu kao Boga Gledajte, jedno je gospodar, jel de? Gospodar, kad kažemo, ovdje ne, ne spominjemo Bog. A dok spominjemo Bog, Bog je nešto što se obožava. Je tako? E ona je sad vezana za ko obožava Boga? Stvorenja, robovi. Sada ovaj tevhid se svodi na dijela ljudi, to jeste ibadete. Zato kažemo tevhid ili ibada ili tevhid uluhije. U njega ulazi ili ima taj tevhid onaj ko priznaje da samo Allahu Đalešanu pripada pravo ibadeta da mu se robuje, da mu se ibadet čini dostojan je samo Allah Đalešanu iz zadnji tevhid je tevhidul esmai wasifat a to je da Allahove osobine i njegova imena pripadaju samo njemu, nikom drugom i da ne pripisujemo Allahu Đalešanu svojstva koja mu ne dolikuju svojstva manjkavosti svojstva slabosti svojstva nedostataka to su znači ko prizna ovo jedno, drugo i treće da pa je Allah želešeno njegova djela koja su samo su njegova i mi u njih vjerujemo i samo i njemu potvrđujemo ibadet koji treba i robovi činiti samo je zaslužuje ko on subhanahu wa ta'ala i svojstva i osobine koje on u Kur'anu sebi potvrdio i o kojima nam je Resul sallallahu alaihi sallam u sunnetu kazao mi ih prihvatamo mi ih prihvatamo i pripadaju samo njemu subhane mi je ovu stvar tevhide ili tevhid u njegovim ovim vrstama ne ima osnove vjere i džaba vam je džaba vam je s tim ljudima sastajte se gdje god hoćete na prvom spratu, na drugom, na stotom dogovarajte, a oni će po svojoj strasti raditi jer ne znaju Allahovo pravo i Allahovo mjesto niti znaju svoju zadaću i svoje mjesto ne znaju i svi problemi u životu će doći od tih ljudi oni će klanjati nekada klanjat će džumu, doći će na bajram klanjat će i teraviju, klanjat će i pet vaktova ako treba i obuće se kako se oblačimo s ako treba i glavi će pustiti međutim dok im ovo nije jasno neće razumjeti vjeru niti će biti jasno šta ti to tražiš šta ti to hoćeš kako bi to trebalo ići kako to smije, kako to može, kako to ne smije i ne može. فتجد المسلم مع الكافر ما في فرق بينهما فتجد المسلم يقول المهم kullina كلنا نؤمن بالله اذا ذكر الله تجد هو والكافر ايوه نحن كلنا نؤمن بالله ولا تعجب ايضا عندما اذا ذهبت الى المطار في النمسا تجد معبد من ذهب الى المطار تجد معبد هذا المعبد فيه قران وانجيل وتوراه من يسمونه انجيل وتوراه الذي يريد أن يصلي يصلي في أي zbog nerazumijevanja tevhida normalno je da čovjek muslimani sa kršćaninom se druži i kaže mi smo isti jer ja vjerujem u Boga on vjeruje u Boga ja vjerujem u Boga on vjeruje u Boga i nema zamjerke ni s jedne ni s druge strane isto je tako zapadno odvajanje muslimana od vjere pošto oni nisu na vjeri nemaju šta izgubiti a muslimani su na vjeri pa i treba od vjere odvojiti izmislilo je takozvanu toleranciju među vjerama gdje ćete vidjeti u njihovoj težnji jel, da, da zatrnu islam na aerodromima i drugim javnim mjestima napravi nešto što se zove eto, mjesto gdje se čini ibadet gdje svaka vjera može tu ući i obaviti e, svoj ibadet pa će se naći tu i Kur'an naći će se Inđil, naći će se Veda naći će se koja god vjera ima svoju knjigu naći će se tu i to sad treba da se prihvati i vidjet ćete isto tako tog muslimana ako spomenuli da ide u džamiju a isto tako ne smije tamo otići sa svojim drugom u crkvu dok on obavlja molitu. ili dovesti svoga prijatelja u mesđid ili mu učiniti hediju, na primjer, Kur'an ili Injil. Kur'an je, evo te, moja knjiga, ili Injil, evo, ja priznam tvoju vjeru, evo tebi, tvoja knjiga, i obratno. I da budu najprisniji prijatelji, bolji od brata i bolji od, od, od muslimana i bolji od muvehida, da to bude Marko ili ne znam ko, od kjafira. Ti ljudi ništa u islamu ne razumiju, ništa u islamu ne razumiju, pa ne razumiju ni ono prvo, la ilaha illallah. Zato kažemo svi problemi i sve nesposobnosti i sva prilijepljenost i prikovanost za zemlju u smislu da nema rada i napretka dolazi odavde. Dolazi odavde. Jer umet je startovao sa la ilaha illallah i samo sa njim može kročiti. I samo sa njim može uspjeti. Ovo smo prvo kazali, to je na nivou običnog svijeta. Na nivou nekakvih obrazovanih i prosvjećenih je još crnije osnovane su škole u kojima je istina i laž ravnopravna u stvari tako ne može biti u kojima se istina ismijava a laž se stavlja na nivo istine pa postoje fakulteti tako, takozvani fakulteti filozofija vjere e, vjera, filozofije vjera gdje možeš da učiš kao filozofiju svake vjere bez obzira što si ti kršćanin guru uči islam pa može da, da jedan beograđanin a nauči arapski jezik pa nauči kao islamske znanosti i da onda govori o njima da mu ne može niko niko progovoriti međutim taj sa islamskim znanjem ne ima ništa jer islamsko znanje treba da ugradi i usadi kod čovjeka ima da buduš da kod njega i kod drugog židova i kod koje god hoćete nije ugradilo islam iman ništa on nije naučio od islamskog znanja jer islamsko znanje prvo što, što naučava jeste vjerovanje u Allah a samo naučiti riječ, rečenicu ajet, hadis, e, izreku ne vjerovati i ne, ne imati sve što, što mu'min treba da ima unutra u prsima, ništa od toga. Zato počinjemo sa, u našoj, našem ovom kursu sa temeljima vjere. Jer ljudi koji ne poznaju ove temelje ili imaju prazninu ili to u prazninu napune nečim iskrivljenim, nečim zamotanim, nečim pomješanim sa sa zabludama u dunjalog se ti isti ljudi razumiju precizno da ga upitate o bilo čemu nema zabune niti kako neko može prevariti što se tiče islama on ne zna ni što je musliman ni što su mu takva djela ni kakva bi djela njegova trebala izgledati ništa od toga zato počinjemo da ljudima bilo da se radi o unutrašnjosti natrpanom iskrivljenim principima i načelima bilo da se radi o unutrašnjosti praznim od toga želimo da usadimo kod čovjeka prvo te temelje pa i na, na novo poglavlje kad smo spomenuli te vjere šta su te vjere jesu te vjere istina šta je od vjera istina i tako dalje kad kažemo vjera možemo li sve strpati u jedan koš možemo li sve obojiti jednom bojom هل ربنا الله جل شانه propisao i odredio da budu dvije vjere pod njegovim nebesima i nad njegovom zemljom je li dozvolio dvije vjere Allah žele šanu i poslao jednog poslanika da poziva u jednu, drugog u drugu Ona baina e, ako Boga naučit ćemo isto tako šta je din, vjera vjerovanje, a šta je šerijat šta je šerijat to jest zakon koji dolazi sa propisima, sa nekakvim dužnostima u vjeri. Zapišite, napišite naslov, suština vjera kao što je naš gospodar jedan kao što je naš gospodar jedan tako je i naša vjera jedna u dva Boga jel, jedna vjerovanje u jednog druga vjerovanje u drugog to je nemoguće či znači, jedan Bog ko god došao u njega pozivati samo se može vjerovati u njega samo pokoravati njemu samo vjerovati u njegove osobine ne osobina drugog Boga jedan Bog dok je god jedan Bog a vas da je jedan Bog I jedna je vjera. وهي الإسلام كتبه إسلام أتو يا إسلام ولا يقبل الله غير I Allah žele šanu ne prima drugu vjeru. I Allah žele šanu ne prima drugu vjeru. Kaže u 85. ajetu sure Alu Imran 85. ajet sura Al Imran ko pored islama teži za drugom vjerom primit mu se neće primljena mu biti neće i na ahiretu će propasti sa tom svojom vjerom sa islamom će znači ljudi uspjeti biti spašeni pobjediti a šta će sa ovim vjerama propasti stradati malo sad ostavite pisanje obratite pažnju treba da znate da kod Allaha Đalešanu je samo jedna vjera ovo ako treba ponovit ćemo deset puta ali se mora shvatiti na nebesima i na zemlji postoji samo robovo vjerovanje u Allaha i to je istina sve je drugo batil laž i pokoravanje samo jednom jedinom Bogu kojeg ima i koji je to naredio i koji će to nagraditi a to je Allah Đelešanuhu i meleki svi na nebesima i na zemlji i između njih su muslimani zašto su muslimani? zato što se pokoravaju Allahu Đelešanuhu, Islam je pokoran sa Allahu življenje i rad po njegovoj volji a oni to čine poslanici svi su muslimani bez obzira koji je bio bio Jahja, bio Yunus, bio Hud, bio Rasul sallallahu alejhi ve sellem Muhammed svi su muslimani jer su svi pokoravali se riječi Allahove koja je dolazila i robovali njemu i njega vjerovali i tako svi mu'mini koji su slijedili poslanike bili su samo muslimani u Allahove knjizi u Kur'anu vidjet ćete jezicima poslanika potvrdu da su muslimani pa kada Allah u Kur'anu navodi od Ibrahima pa potomaka pa Jakuba pa, pa kaže na kraju i nismo muslimani kad spominje Jakuba njegove sinove i kaže i budite od muslimana zatim kada govori o, o Sulejmanu a.s. u njegovom pozivu kraljici Sabe da dođe kaže i dođite mi muslimani dođite mi muslimani to imate i u shvatanjima a i možete naći u Kur'an, znači svi poslanici su bili muslimani, ne kažemo da su svi slijedili Muhammeda sa oselem i njegov šerijat, ne to je nešto drugo, doći ćemo kasnije, niti da je svima poslan Kur'an, ne, ne, ne, to je nešto drugo, međutim da su bili muslimani, pokorili se Allahu u onom što je tražio on od njih sa tom objavom, tako je bilo. Zato kad kažemo da ne prima se vjera sam islam, imamo potvrdu Gdje? u Allahovim riječima a je li Kur'an Allahova riječ jel se onda vjeruje e dajte mi drugog koji tvrdi da su druge vjere priznate da je to Bog rekao jer ono riječ istinitu je samo Kur'an e dajte mi u Kur'an to a dajte mi onda drugu riječ mimo Kur'ana i potvrdite da je Božija ustanovite dokažete da je od Allaha žalašanu zašto je Allah Želešanuhu slavo poslanike i zašto je toliki njihov broj ako je vjera jedna razlog je braću što je Allah Želešanu odredio ljudima takve živote da ljudi umiru u tom svom vijeku životnom i za svaki taj vijek treba da postoji Allahova riječ treba da se ljudi pozivaju da se pozivaju u Allahovu vjeru tada se odazovu i budu spašeni sa dokazom ili da odbiju pa da bude kod Allaha Đelešanu dokaz za njih da su upozoreni, da su pozvani, da im je objašnjeno da su bili na istini, da su bili sa istinom upoznati, da je došla do njih, a da su je odbili. Znači, poslani su poslanici da bi Allah Đelešanu imao dokaze za svoju vjeru kod vjernika i da bi imao protiv kjafira dokaze kada je u pitanju saopštavanje vjeri. Poslao sam ti poslanika, tog i tog, nije Lilija, jeste. Ko svjedoči? Svjedoči i on, svjedoči koji su slijedili i svjedoči umet Muhammeda sada za svakog poslanika. Znači, Islam je jedan, ali Allah šanu je slavo poslanike, jer dođe bi poslanik, pozivaj i Allah šanu ga uzmi, umre kao i svaki čovjek, jeo, ženio se, spavao, bolovao i umiru. Šta je ostalo sa vjerom poslije njega? Evo, zamislite vi sada, maša Allah, možda da se poučavate. Hmm?